إذاعة البيان تقدم هلم هلم حماة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود هلم هلم حماة المكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنواندگان محترم گزارش اخباری دولت اسلامی در روز دوشنبه سنه 28 ماه شعبان 1436 هجری برای شما تقدیم کرده می شود. من را آغاز می کنیم با مهمترین رویدادهای امروزه. هجوم کرده به سیطره در آوردن زیستگاه و قرارگاه لشکر مسلح رافیزیان صفوی در غرب شهر بیجی و در نزدیکی سمر را در ولایت صلاح الدین یک عملیات استشهادی بر هدف قرار داد مجمعی مرتدین پکیکه را در اطراف شرق عین الاسلام در ولایت رقه سراغاز از ولایت صلاح الدین لشکری خلافت هجوم کردند به قرارگاه لشکر مسلح رافیزیان صفوی در غرب شهر بیجی در نتیجه آنجا را به سیطره خود درآوردند و فرار کردند آنانی که در آن مکان بودند و در منطقه امی توس در نزدیکی سمر را ҳуҷум карда шуд бар зистгоҳи лашкари сафавӣ бо силоҳҳои гуногун аз ҳама паҳлӯҳо дар натиҷа он ҷоро ба сайтараи худ дароварданд ва кушта шуд якчанде аз онҳо ва боқимонда фирор карданд ва ҳамчунон ба ғанимат гирифта шуд якчанд силоҳҳои вазнин ва сабук дар маъракаи давомнок дар доираи ғарби беҷи ва ба сӯзиш дароварда шуд се то аз нақлиётҳои ҳарбии навъи ҳамер бо силоҳҳои вазнин ва ҳамаи ҳамду қадрдонӣ танҳо барои парвардигор мебошад ва ба ҳалокат расонида шуд шаш нафар аз мусаллаҳони рофизиро бо воситаи снайпер дар наздикии шаҳри самарро дар ҷаноби шаҳри беҷи ва ҳамд танҳо барои парвардигор аст дар вилояти раққа бародари истишҳодиамон абуҳаҷр алҷазравӣ бо нақлиёти таркандаи худ бар ҳадаф қарор дод таҷаммӯи муртаддини бикикаро дар шарқи айнул ислом ва аллоҳ субҳанаҳу ватаъолоро дуо мекунем ки бародарамонро аз ҷумлаи шуҳадо қабул бигардонад ва ҳамчунон ба асорат гирифта шуд як нафар аз муртадди пекика дар ҳангоми заддухӯрд дар дараи шарқи айнул ислом ва аз ҷониби дигаре ҳавопаймоҳои таҳаллуфи нусайрӣ аллоҳ ононро хор гардонад се маротиба گلوله باران کردن شهر رقه را که در نتیجه کشته شد شش نفر از مسلمان ها که در بین آنها تفلان بود و همچنان زخمی شد سی و دو نفر دیگر و همچنان در نتیجه گلوله باران بسیار خرابه ها را به میان آورد بر بالای مسلمان ها اما در ولایت حلب لشکران خلافت بر هدف قرار دادن مرتدین پیکیکه را در تل کرجی و پاسگاه قلعه حدید در اطراف جنوبی عین الاسلام ба воситаи қумбулаҳои ҳавин ва ҳадафҳои муҷоҳидин муваффақ буд ва ҳамчунон тирандози бо тариқаи снайпер яке аз муртаддинро ба ҳалокат расонид дар қарияи қира ва аз ҷониби дигаре тарконида шуд бо воситаи минаи тарканда яке аз нақлиёти саҳаваи риддатро дар гузаргоҳи машҳад дар шаҳри ҳалаб ки дар натиҷа сӯзонида шуд ва кушта шуд шаш нафаре аз гурӯҳи ба номи ҷабҳатушамия дар вилояти димашқ لشکران خلافت با طرز پنهانی حمله کردند به قرارگاه با نام جیش الاسلام که در اطراف شهر ایال هستند و سمت بوستون ها که در نتیجه کشته شد 6 نفر از آنها و زخمی شد یک چند از آنها و هم دو قدردانی تنها برای پروردگار می باشد. اما در ولایت فلوجه لشکران خلافت بر هدف قرار دادن زیستگاه لشکر صفوی را در اسگاه آب فشار تلفلاحات در نزدیکی منبع الحبانیه با قنبله هاون و مشک های ساخت محلی از الله سبحانه و تعالی طلب می نماییم که دشمنان را آن ضربه ها تنگ گرداند در ولایت دیاله به ترکش درآورده شد با واسطه مینه ترکنده یکی از تکنیک حربی تابع مسلحان رافیزی در منطقه اشحیلت که در نتیجه ترکانیده شد و به هلاکت رسانیده شد چهار نفری از آنها و همچنان در جانب دیگری با واسطه مینه ترکنده ترکانیده شد مجموعه از مرتدین رافیزی را در منطقه حسینی در خان بنی سعد که در نتیجه کشته شد دو نفری از آنها و جراحتناک شد هفت نفر دیگر و همچنان گلوله بران کرده شد مجموعه از مرتدین رافیزی را در منطقه قریه حفاجه از الله سبحانه و تعالی طلب می نماییم که دشمنان را آن ضربه ها تنگ گرداند در ولایت سینا لشکران خلافت بر هدف قرار دادن یکی از تکنیکهای حربی را از نوع ام 60 با واسطه راکت کورنت در منطقه کرم قوادیس و هم تنها برای پروردگار می باشد در ولایت نینوا гулӯлаборон карда шуд муртаддини бешмаркаро дар минтақаи саҳа ва кӯҳи баъшиқа ва дар минтақаи вана ба воситаи қумбулаҳои топи вазнин ва бо мушакҳои гордиёни бузург ва ҳадафҳо муваффақ буданд ва ҳамчунон кушта шуд бо силоҳҳои снайпер یکی از افراد مرتدین بیسمرکه در کوه بعشقه و هم تنها برای پروردگار است ولایت حمه لشکران خلافت بر هدف قرار دادن پاسگاهی با نام حنیته بین نصیریدا در شهرهای سریع سلمیه با واسطه قنبله های هاون و هم تنها برای پروردگار می باشد ولایت جنوب گلوله بران کرده شد لشکر صفوی ها را در منطقه الحتاون و زیبان با واسطه قنبله های هاون که در نتیجه از آنجا فرار کردند و همچنان بر هدف قرار داده شد مسلحان رافیزی را در منطقه جبله و هم تنها برای پروردگار می باشد ولایت جزیره مرتدان بشمرگه بر هدف قرار دادن قریه کلت را که در نتیجه کشته شد یکی از آیله ها کاملا و در منطقه شندوخه لشکر خلافت گلوله باران کردند زیستگاه مرتدین بشمرگه را از الله سبحانه و تعالی طلب می نماییم که دشمن را آن ضربه ها تنگ گرداند اما خبرها از لحاظ اعلامی از ولایت رقه اعلامی ولایت رقه نوار را نشر کرد که بیانگری آن است که تحالف صلیبی نصیری الله خوار گرداند آنها را بران کردن شهر رقه و همچنین بیانگری آن است که خرابی ها و کشتاری بیرحمانه بعد از گلوله لبران کردن و خراب کردن مالکیت مسلمان ها معلوم شد اما در ولایت دمشق نشر کرده است اعلامی ولایت دمشق رسم های را با عنوان از بین بردن معبد ماسونی در بادیه العلیانیه ولایت حمص نشر کرده است اعلامی ولایت حمص رسم های را با عنوان جانبی از معرکه های در منطقه جزل ولایت دجله نشر کرده است اعلامی ولایت دیجله نوار را با عنوان قنبله موحدان ساخت دولت اسلامی که در آن مرحله ساخت قنبله هاوین را توضیح می دهد حلب نشر کرده است اعلامی ولایت حلب نوار را با عنوان هجوم نکوکران بر دیوار اطراف فرودگاه های حربی کویریس و همچنان نشر کرده است نوار را با عنوان باز میگردیم آخرین اخبار اعلامی از ولایت نینوا نشر کرده است اعلامی ولایت نینوا رسم های را با عنوان جانبی از تمرینات های ولایت نینوا و در انتهای گزارش اخباری ما بعضی از رویدادهای مهم امروزه را بیان میکنیم هجوم کرده به سیطره گرفتن زیستگاه و قرارگاه لشکر مسلح رافیزیان صفوی در غرب شهر بیجه و در نزدیکی را در ولایت صلاح الدین یک عملیات استشهادی بر هدف قرار داد جمع آمد مرتدین پیکیکه را در اطراف شرق عین الاسلام در ولایت رقه و تهیه برادران خود را قبول فرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الحدود على الكفر برق وقصف الرعود لنرقى براياتنا والبنود لنرقى براياتنا والبنود هلم هلم حماة المكارم خفافا ثقالا وردوا المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود شرينا النفوس بحب الجنان وأخذنا الحروب بصدق الجنان شرينا النفوس بحب الجنان وأخذنا الحروب بصدق الجنان مشينا إليهم بحد السنان فعن غمرة الحرب لسنا نحيل فعن غمرات الحرب لسنا نحيد هلم هلم حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود